Prieks jūs sveikt šajā vakarā. Jā, jauns gads ir iesācies. Ehm, tēma, tā ko mēs pagājušajā gadā iesākām, es un mans nams kalposim tam kungam, viss kārtībā. Jā, viss kārtībā, jā. Neliels tāds bukšķīts mums te studijā bija, viss nesatraucieties, viss ir labi. Nu, reiz, reizēm ir tā interesanti. Jā, nu lūk, un ehm, paldies Dievam, paldies Dievam, par to, ka Laura to arī šodien tiki un paldies Dievam, ka tu esi vesels. Un, un ka, ka mēs varam patiešām šeit kopīgi kalpot mūsu radio klausītājiem, jo īpaši vīriem. Jā, vīri, jaunais gads ir iesācies, es domāju, katram ar saviem izaicinājumiem. Un um, kā es arī jau minēju, kad um, Mēs iepriekšējā raidījumā ar Māri Augustu runājām un darbojamies arī šajā te pašā ciklā. Tad gribētos, ka mēs kopīgi šī cikla ietvaros vairāk saprastu, kāds ir mūsu kā vīriešu aicinājums, ja, kas ir tās lietas, ko mēs Mm, Dievs jau ir sagatavojis, ko viņš mums jau ir iedevis. Ja? Varbūt tās tu jau esi satvērs savu dzīves aicinājumu, varbūt tu jau viņā esi iegājis iekšā. Tad e, uh, došu vien, vismaz man ir tā, ka uh, katru dienu ir kaut kāda interesanta lieta, nianse, uh, kurā nu, tev ir jāsaprot, kā virzīties, kā darboties, kādu lēmumu pieņemt un ko nē. Un, eh, jā, tas ir arī tas, ko mēs gribētu ar šo te raidījumu eh, nest un kopīgi darboties. Eh, kāpēc saku kopīgi? Tāpēc, ka, protams, mm, jūsu komentāri būtu interesanti tos uzzināt, kā tas palīdz jums, varbūt tās ir kaut kādas nianses, ar kurām jūs saskaraties savā dzīvē un, un kur, kur būtu arī varbūt kopīgi, mēs varētu vairāk lūgt un uh, atbildes kādas meklēt. Un tas arī, es domāju, būtu ļoti vērtīgi. Un arī, protams, jūsu lūkšanas un aizlūkšanas par šo te raidījumu mēs ļoti novērtējam. Um, bet pirms mēs ķeramies um, pie Dieva vārdu un pie tām lietām, kas šodien ir mums uz sirds, mēs kā parasti aizlūksim. Uh, lai šis viss, ko mēs te darīsim, patiešām būtu Dievs svētīts un ka tas galvenais ir saskaņots ar viņu prātu. Un es lūkšu Lauri, vādi mūsu lūkšanā. Lūksim Dievu. Paldies, kungs Kristu, par uh, to, ka tu mūs vadi un uztur. Paldies par jauno gadu. Paldies par uh, svētībām, ko no tevis saņemam. Patiesi vadi tam cauri, vadi cauri arī šim raidījumam. Uh, Eh, runā uz mums, runā skaidri, runā saprotami, eh, dod mums saprast, ko tu sagaidi no mums un dod mums tādas sirdis, ka mēs to labprātīgi uzņemam un esam gatavi tam atsaukties un iet šo ceļu, kurā tu mūs aicini, lai tava svētība, tava apsardzība un tava vadība ir pār visam. Tu lūdz Kristus tavā vārdā. Āmen. Amen un amen. Jā, darbie draugi, es atgādināšu rakstu vietu, kas ir no Jozo grāmatas. Jozo grāmata tā mums ir vecā derība. 24. nodaļa, un šeit mēs lasām 15. pantā šādus vārdus. To saka Jozo mm, jūdu tautai. Un uh,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 Un, um, jā, mēs jau arī iesākot šo ciklu, diezgan, diezgan daudz esam tirzājuši šo rakstu vietu, bet ik pa brīžam es zinu, ka uh, ir kāda šķautne jauna, ko debes tēvs parāda šajā visā. Un arī, Lauri, ja tev kas ir jauns radies, tad noteikti uh, padalies ar to <laughs> ar mums, jā. Ja. Un, um, tas akcents, ko es gribētu, kad šodien mēs turpinātu arī kopīgi ar Lauru, ne tikai šo rakstu vietu, bet arī, um, ko es minēju, kad uh, ir vismaz man šobrīd ir tādas uh, septiņas atslēgas, uh, kur mēs varam tā kā sevi pārbaudīt vai kurus mēs varam uh, arī tā kā izmantot un kas mums būtu vēlams izmantot, lai mēs saprastu, izprastu, uh, vai mēs patiešām esam iegājuši Dieva aicinājumā, vai mēs esam viņam pietuvojušies, vai mēs vispārībā nu, tā kā tādas āvis kaut kur klīstam un nesaprotam, kur, kur mēs esam un kāpēc mēs esam. Ja? Nu, lūk, un šī tā pirmā atslēga, ko mēs runājām jau ar Māri, bet man būtu arī ļoti svarīgi uzzināt tavas domas, Lauri, tas ir uh, klausīties un dzirdēt Dievu. Un, kā mēs iepriekšējā raidījumā arī runājām par to, ka diezgan bieži mm, nu, tas laiks, ko mēs esam nosaukuši nu, tā kā par tādu kambara laiku, kad mēs ejam sarunāties ar Dievu, ejam lasīt vārdu, lūdzam, vai tad ir tas svešvārds meditēt, bet, nu, uh, ka kristīgā meditācija tas ir Dieva vārdu pārdomāšana, tā nav austrumu meditācija, kas, nu, kur cilvēks tā kā sevi iztukšo un tad, tad tur kaut kā tie gari var darīt, ko viņi grib. Tā ka tā arī tāda niansīta īstenībā ir ļoti būtiska, ja? un tātad, kad mums ir šis te laiks, vai, protams, tajā arī ietilpst diekalpojuma laiks vai uh, Uh, mise, kā, kā katoļu jūs um, brāļu māsas sakat, jā, arī tas laiks, jā, kad uh, tu esi pielūgsmē, kad tu slavē Dievu ar dziesmām. Ja, es to esmu pie sevis piedzīvojis un arī dzirdējis daudz liecības un arī, protams, Bībolē to redzu, kad Jo īpaši pieņemsim pie Dāvida, kad viņš uh, sacerēja šos psalmus un dziedāja Dievam, ja, tad bija arī uh, atgriezniskā saikne, ja, kad Dievs runāja uz viņu un deva viņam eh, vārdu un gudrību un parādīja līdz ar to, ko un kā darīt un kā rīkoties. Un tāpēc arī es arī vēl atgādināšu vienu eh, tādu interesantu citātu eh, no ticības brāļa Džona Bivīra, mācītāja Amerikā, Mm, un es jau esmu viņu šeit citējis, bet es nocitēšu vēlreiz. Tas diezgan labi sakārto prioritātes. Vismaz manā uztverē, kad es viņu izlasīju un dzirdēju, tā, eh, tas, tas man lika ļoti aizdomāties un turpināt aizdomāties par manu dzīvi. Un, uh, viņš saka šādus vārdus, kas šī gadījumā uh, izskan un ir adresēti tiem, kas ir jau Jēzu pieņēmuši kā savu kungu un pestītāju. Eh, tie, kas eh, to nav izdarījuši, nu, tur, tur, tur būs <laughs> eh, cit, cita runa pie Dieva. Ja? Tā, kad mēs aicinām katru pieņemt Jēzu kā savu glābi un pestītāju, un tā doma ir tāda, ka Dievs mūs kā ticīgos, viņa bērnus, netiesās pēc tā, ko mēs vienkārši esam darījuši šeit virs zemes. Uh, bet pēc tā, ko mēs no viņa bijām aicināti darīt. Ja? Un um, mūsu vakardien Bauskā, mūsu draudzē arī bija vīru vakars, un uh, kāds no brāļiem teica, viņš saka, nu, bet kur tu to bībelē atrod, ka tas tā ir? Un atbildi gaužām vienkārši, mm, ja mēs atšķiram jauno derību, uh, Pāvila vēstuli romiešiem uh, ļoti pazīstamo astoto nodaļu, un šeit man ir piefiksēts 29. un 30. pāns, kur tieši viņš raksta par to, kādas tad ir mūsu kā jaunā radījuma attiecības ar Dievu. Un šeit to rakstīts tā, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgu sava dēla tēlam. Un šī te vieta – ka viņš nolēmis mūs darīt ja, līdzīgus savu dēlu tēlam, ir ļoti svarīgi. Um, nu, daudz, es domāju, vēl ar vienu mm, savās domās uzdot šo jautājumu, kāpēc es vispār esmu šeit virs zemes, kas man ir jādara, kur man ir jābūt, kāda ir mana nozīme, kā, kāpēc, kāpēc un tā tālāk. Ja. Uh, Tad šeit, kad mēs pieņemam viņu <laughs> kā savu kungu un pestītāju Jēzu, ja, un debes tās saka, tos viņš nolēmis darīt, viņš. Tātad Dievs jau, Dievam jau ir uh, priekš tevis viss saplānots, ja, un ka mums ir jālīdzinās Jēzus tēlam, ja, sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā, un 30. pāns, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un re, kur mēs nonākam pie tā, pie tā aicinājuma. Ja? Un tā tad eh, pirmais, mums ir jālīdzinās Jēzum, un tā tad viss izrietošās sekas no tā, ja? Eh, kā mums ir, kas mums ir jādara, kā, kā mums ir jāklausās debes tēvs, tā kā Jēzus to darīja. Un tālāk tā ir tas aicinājums no viņa, kad tas ir mūsos jau ielikts, ja? Un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Ja? Un šis te viss process. Un lūk, šeit mēs arī praktiski ieraugam, protams, ir vēl uh, vietas, bet šis te man ir tāds, nu, personīgi ļoti mm, stiprinošs vārds, eh, kad reizēm ir tā, kad uh, Eh, vēlams tev uzbruk un sāk sist ārā no ierindas, un tu tā kā, nu, bezmazliet sāc šaubīties, un ko man darīt, Dievs, kas un ko un kā, un Dievs saka, rekur, viss ir sarakstīts, ņem vārdu liet sevi iekšā. Jā, nu, tas būtu no manas puses šī tā kā ievadam, Lauri, eh, ka es zinu, <laughs> ka, kā sacīt, ka tev arī ir eh, gana daudz un um, labi piedzīvojumi ar Dievu dzīvē, un uh, Eh, līdz, līdz šim brīdim arī tevi, kā sacīt, ir notikumi dažādi, ja? Kā tu saskati, ko tu varētu tā kā no sevīm padalīties, lai stiprinātu vīrus, brāļus, ja? Eh, tieši uztvert, saprast, kur tā vieta ir. Uh, tu, ko mēs arī pirms uh, raidījuma ar tējiem runājām, gatavojoties, kad dažkārt ir tā, ka, uh, nu, redz, Dievs ir aicinājis, ja mēs šeit izlasām, uh, Eh, lai mēs līdzinātos viņa dēlam, un tad uzreiz ir um, cilvēkam tādam, kas ir tā kā draudzē baznīcā, liekas, ka nu, nu, tie jau ir tie mācītāji, kas ir aicināti, ja, vai priesteri, vai, vai vēl kaut kas, bet nu, es jau cilvēks parastais. Nu, nu, ko tad jūs no manīm gribat? Nu, kā sacīt, nu, uh, Es tur svētdienā uz dievkalpojumu atnāku, savu artavu, kā sacīt, nu, fiziski, finansiāli un vēl kaut kā tur padaru, nu, un ar to tad viss arī beidzies ir. Bet tā, tā mana doma, to, ko mēs ar tevim arī runājām, kad šeit mm, Dievs runā par katru vienu viņa bērnu, ja, un tas aicinājums, viņš var būt uh, Eh, jā, eh, varbūt tās šajās piecās šķautnēs, kas ir eh, garīgās dāvans, lai koptu draugi, bet tajā pašā laikā tas ļoti arī ietekmējās un varbūt ikdienā. Nu, man ir vajadzīgs labs, ticīgs cilvēks, nu, pieņemsim, ārsts, pie kura aiziet, un es saprotu, ka uh, viņš ar Dievu palīdzību man var palīdzēt. Jā. Ja? Nu, protams, Dievs dziedina, bet tas cilvēks, nu, varbūt viņš man ceļzīmes parāda, ja, kā man to darīt. Es ļoti priecātos par uh, ticīgu, patiešām ticības brāli, uh, kas būtu automehāniķis, ja, pie kura tu aizbrauc un uh, viņš, kā sacīt, nevis ar lamu vārdiem, bet ar svētības vārdiem taisa manu mašīnu, ja. <laughs> nu, un, un tā mēs varam turpināt, un tas ir tas skats uh, vīri, uz ko uh, es gribētu, lai mēs palūkojamies, un es domāju, ka Laura noteikti tev ir ko teikt šajā jautājumā. Jā, man liekas, ka um, tas, kas ir svarīgi e, pašā sākumā vispār domājot par klausīšanos un dzirdēšanu, ir katram atrast savā dzīvē, kur un kādos apstākļos Dievs viskaļāk runā jo katram Dievs runā atšķirīgos veidos, atšķirīgās formās, atšķirīgos apstākļos, bet viņš runā ar visiem. Un tas, kas man liekas ir ļoti svarīgi katram saprast, kas ir tā vide, kurā tad, kad tu esi, Dievs runā visskaļāk. Vai tas ir tad, kad tu esi pastaigā, vai tad, kad tu esi skrējienā, vai tad, kad tu esi lūkšanās, vai tad, kad tu ieeji tukšā baznīcā un vienkārši tur sēdi, vai uh, tas ir mirklis pirms gulētiešanas, vai uh, tev Dievs runā naktī, uh, nezinu, miega laikā, kur tev jātur ir blociņš uh, pie uh, gultas, lai tikai tu spētu pierakstīt, vai viņš runā tad, kad tu brauc mašīnā un esi visu izslēdz sārā un Dievs klusumā uz tevi runā, to veidu ir tik ļoti, ļoti daudz un dažādi, kādos Dievs vispār var runāt un uzrunāt, un uh, tas ir tas uh, pirmais vīrī, kas ir jādabū noķert, kā Dievs runā. Un Dievs var runāt arī uh, nu, tādos amizantos veidos, uh, Man Dievs bija vienu laiku izvēlējies vispilgtāk, viņš man runāja, tad, kad es iegāju labierīcībā, apmēram procesu vidū. <laughs> Lai arī cik tas būtu jocīgi, bet uh, uh, bija viens laiks, ka tas tā, nu, vienkārši notika. Un, nu, un tik skaidri runāja, kad vienkārši likās, nu, wow, un, Un tajā pašā laikā. Tur nevarēja aizbēgt tajā brīdī. <laughs> Jā, jau ja cits piedēs tev pārtrās. Nu, tas ir tāpatās, ka mēs ar Mārku runājām, kad mm, ir citreiz, kad uh, tu naktī pamosties, un, nu, un Dievs tev runā, ja? vai viņš ir kaut ko pateicis sapnī. Ja, un, un, teiksim, kāds daļa cilvēka atkal ir saņēmusi dziedināšanu miegā. Uh, Tāpēc, kad, eh, tad, tad mēs nerunājam pretī vienkārši, tad mēs esam normāli vispieejamākie. Jā. Jā, un man liekas, ka tā ir tāda, tāda viena lieta, kur, eh, un patiesībā mums jābūt ļoti uzmanīgiem tajos brīžos, jo dažkārt Dievs ļoti skaidri atklāja, kas ir tas, kas jādara dažkārt, viņš atklāja tikai kaut kādu daļu no tā kopējā aicinājuma, bet tā, tas, ko viņš atklāja, tas ir ļoti svarīgs. Nu, piemēram, uh, man uh, Dievs braucot mašīnā, kad es braucu pa ielu, uh, eh, 15. gadā ļoti skaidri pateica, uh, man ir caur tevi daudz ko teikt citiem. Un tagad ej, tu saproti, kas tas ir. Tikai pēc laika es sapratu un sevi kopā tas bija aicinājums, lai es sāktu iet garīgā kalpošanā. Un tas bija ļoti skaidrs, kur Dievs ļoti skaidri pateica, šis ir tas mirklis, kurā es tevi pagriežu šī virzienā un tev jāsāk tur iet – Un tad, protams, ir tava daļa, kur tu sāc spērt kaut kādus praktiskus soļus, tad tu sāc meklēt kaut kādas skolas, izglītības un vispārējo, ka Dievs tev kaut kur aicina. Un man liekas, mēs dažkārt esam diezgan pavirši pret to, Vai arī mēs sakam, zin kā, mēs spēlējam ar Dievu tādas spēles, nu gan jau, ja tu man pateici vienreiz, gan jau tu vēl 15 reizes pateiksi. Bet um, tas tā daudzkārt nenotiek, un es esmu ļoti daudz reižu kodas pirkstos, kur Dievs man ir atklājis ļoti skaidri par to, kas ir jāsaka draudzēji, un man liekas, es pēc tad, kad es ar mašīnu pabeigšu braukt, es atcerēšos un pierakstīšu. Un rezultātā es aizmirstu. Un es varu pēc tam no biksēm izlekt. Un es nevaru atcerēties, kas tas bija. Es atceros tikai to, tas bija kaut kas ļoti, ļoti svētīgs, ļoti labs, uh, bet es cilvēcīgi biju pavirš, un es tam nepievērsu pietiekoši lielu uzmanību. Tagad, kad es esmu pietiekoši daudzreiz izmā, izmācīts ar to, es uh, patiesi ķeru telefonu, kaut vai rakstu audio, stājos malā pierakstu, lai tikai nenokavētu to mazo lietu, ko Dievs atklāja, jo tas, ko viņš atklāja, tas ir kaut kas ļoti, ļoti svētīgs. Un man liekas, tas ir tas visa sākums vispār, ja runā par klausīšanos un dzirdēšanu, kad uh, atrast to tavu vidi, kurā tev runā. Un tādas vidas ir un meklē viņu, un tad, kad tu viņu atrod, tad mēģini tanī vidē regulāri atgriezties, lai Dievs varētu ar tevi runāt, un, protams, tā, tā jau ir tāda, nu, mm, klasiska lieta, jo tu paliksi klusāks, jo Dievs paliks skaļāks. Nu, tas jau tā jau ir tāda Eh, pamatlieta, un, un man liekas, ka tas ir tāds eh, visa sākums vispār runājot par aicinājumu, runājot par to, kas tev jādara un visām šīm te eh, pārējām lietām, man liekas, tas ir tāds, nu, fundaments, ar ko vispār sāc, kad norimsties, apstājies, paliec klus, par ko Bībele arī runā. Un tad klausies, ko Dievs saka. Un uh, Bībelē jau iekšā ir šie te principi uh, ielikti, un tad jau arī uh, ir nu, tie, tie pārējie soļi, kurus var spērt un iet uz priekšu, par ko uh, tu minēji, kur uh, nu, par kaut kādām iepriekšējām norādēm un kaut ko citu, jo tas, kas tev jāņem vērā, un to, ko es arī uh, saku cilvēkiem, kad es kalpoju, uh, tas, ko tev īpaši Dievs atklāja, to viņš atklāja tev. Un es daudzreiz es teicu, nu, piemēram, man atnāk kāds vīrs pie manis, saka, klausies, man ieliks sirsniņā to puisi, nu, man, nu, tā, ka man neatlaiž, un man ir rūpa par viņu, un es tā par viņu daudz domāju, saku, tu viņam piezvan ar? Viņš saka, nu, nē, bet es par viņu domāju daudz. Es saku, bet klausies, bet tev Dievs iepaši tevi ielika, man neielika. Man nav tā sajūta viņam zvanīt, man nav tā sajūta īpaši pa viņu lūgt, man nav bet Dievs tevi ielika, tur ir kaut kas īpašs un pārsvarā to, ko es redzu, esot ilgstoši ar tiem cilvēkiem kopā un kā viņi dalās, kā attīstās šis te aicinājums, tad pārsvarā no tā, kurš ir aicināts, tur notiek kaut kāda attīstība. Attīstība uz dažādām pusēm. Uh, man, piemēram, bija vien no, viens no aicinājumiem, ko Dievs man ielika sirdī, kas man ir tāds ilgākais bijis manā mūžā, ir bijis – apmēram pieci gadi kopš mirkļa, kad mani uzrunāja ielikt sirdī uh, vieniem puišiem palīdzēt viņiem darbos, līdz brīdim, kamēr pēc pieciem gadiem es sapratu, kāpēc viņš to ielika man sirdī. Un tas ir tāds, ka nevienmēr tas, ko Dievs tev atklāja, kas tev jādara, būs momentāli redzams rezultāts, bet iespējams tas ceļš, kas tev būs jāiet, būs ilgstošs, Bet nav šaubu, ka tur beigās būs kaut kas svētīgs un kaut kas labs, ja tu pie tā turēsies tur, kur Dievs tevi ir aicinājis. Nu tā, nu, nu iesākumam tieši par tādu, domājot par klausīšanos. Jā, jā, jā, paldies tev. Un, um, redz, es domāju, tu jau, jau, jau pieminēji šo te lietu, kad ir būtiski, redz, <laughs> interesanti bija, ka tu teici, ka ir tās vietas, un tādas varētu teikt nosacīt īpašās vietas, ja, eh, kur Dievs tā kā uz mums skaļāk runā. Es, es to pie sevi varbūt traktētu tā, ka drīzāk tur ir tā kā mūsu ausis dzirdīgāks, jo <laughs> cik es saprotu, kad un piedzīvoju, es arī esmu, ka Dievs, nu tā kā cenšās vienmēr un diezgan vienādā skaļumā runāt, bet tā problēma lielākā ir tajā, ka nu, tā, tās mūsu austiņas reizēm ir aizgājuši ar visādiem citiem trokšņiem un uzmanībām, un, un, un kad ir tā, kad ir tā viena vieta, kur pēkšņi, nu, cik interesanti arī Bībele par to saka, kad uh, meklējiet mani, uzmeklējiet. Ja? Un tas, tas nav tas, kad mēs katru dienu, nu, kā to saka, Dievu meklējam no jauna. Viņš jau nav nekur prom, viņš tepat tās ir, un viņš ar savu garu, viņš pat mājo mūsos. Ja? Un, un dažkārt varbūt tās tajā ikdienas steigā mēs to pat piemirstam. Un līdz ar to tad sanāk tā, kad, kā tu teici, ja, kad aizēju uz īpašo uh, Mm, kabinetu, un pēkšņi uh, tu sāk, sāc sadzirdēt skaļāk to visu lietu, ja, kad, kad varbūt tiešām ir bijis tā, ka tu esi tā kā abstrahējies no pārējām lietām, un, un, nu, un tagad beidzot ir, ir, atnā, <laughs> ir atnā, atnācis message, kā angliski saka, ja, eh, vai mm, ļoti mēs arī labi zinām, kad uh, um, palīdz gavēns šajās lietās. Uh, tad, kad mēs skatījāmies par šiem ietekmīgajiem vīriem Bībelē, atceries Danielu, jā, uh, kad um, nu, šis vīrs, uh, cik <laughs> es atceros no vecās derības un ir pētīts un skatīts, nu, vienreizēji tāds jūtīgs uh, bija pret Dievu, jā, un arī pat viņam nebija jāgaida, kad sāksies kaut kādas viņa uh, dzīvē problēmas vai izaicinājumi, kad viņam bija šis te eh, lūkšanu laiks, kad viņš uzkāp šeit augšējā istabā, eh, pavērs savu skatu tajā brīdī tā kā uz savu dzimto zemi, no kurienes viņš bija aizvests prom gūstā, un nu, atvērš šo te logu, un tur viņš turēja šīs te lūkšanas, un vienlaicīgi arī klausījās. Un tad cik interesanti bija, kad Viņam nāca dažādas atbildes, gan uh, caur sapņiem, ja, gan uh, viņš, viņš pat saņēma atbildes par fāronu sapņiem, nu ne fāronu, bet tā vadītāja, ja, tā ķēniņa, tas gluži nebija fārons šajā gadījumā, uh, teiksim tā, par, par šīm te viņu lietām, ja, un, un tas, tas man atkal liek domāt, kad nu, mums ir jābūt šim personīgajam sarunu laikam ar Dievu, Un um, atkal tā šķautne vai tas akcents, kad, uh, uh, kā lai to saka, nevis es aizēju un vienkārši pasaku savas vajadzības vai vēlmes Dievam, pasaku āmen un uh, negaidu vairs to, kad, kad viņš runās uz mani un es, aiz, es esmu aizgājis projām, bet tie tieši pat otrādāk, ja, kad uh, arī, uh, ja mēs skatāmies, um, kā mūsu kungs un pestītājs, uh, virs zemes šeit rīkojās, kad bija interesanti, ja, kad uh, viņš aiziet sarunāties ar tēvu, pieņemsim uzkāpi kalnā, uh, vai aiziet tur, kur ir tūkstnešainas vietas, tur, kur ir pēc iespējas, nu, teiksim, mazāk cilvēku, kur viņš var vairāk patiešām koncentrēties, ja, nu, viņš bija fiziskajā ķermenī, cilvēciskajā ķermenī, un um, kā, kā dievs viņš mācījās um, dzīvot cilvēka dzīvi, uh, Mēs to, ko izlasījām romiešu vēstulē, mums ir otrādāks tas process. Mēs kā cilvēki eh, mācamies dzīvot Dievu dēlu dzīvi, ja? Dievu bērnu dzīvi. Un, un tāpēc arī bija tās reizes, citreiz, kad uh, viņš bija nošķīries, pēc tam viņš atnāk apakaļ, viņš saka, nu tagad mēs pārcelsimies pāri un, un, un darbosimies tur. Ja. Es ticu, ka eh, pieņemsim par tiem apsēstajiem, kas bija kapos, ja, eh, ka tēvs viņam izstāstīja, ka ot, viņam jāaiziet uz turieni, tur būs lietas jāsakārto. Mācikļiem viņš neko nebija, nu vismaz nav piefiksēts, ka viņš būtu stāstījis. Tikai tad, kad viņi pārcēlās pāri, bija faktu priekšā nācis cilvēks, kas bija ritīgi apsēsts, tur bija ļauno garu leģions iekšā, ja, un, un, un, un satiekoties ar Jēzu bija kādas reakcijas, kur gala rezultāts bija brīvība tam cilvēkam. Ja. Gan, gan arī kāda čupiņa cūkam tomēr aizgāja ja, <laughs> dzelmē. Bet, bet nu, kā fakti, es domāju, ka eh, to arī kaut ko dzīvē varbūt, nu, nosacīti līdzīgu esi piedzīvojis. Eh, pieņemsim, kā bija uh, Eh, kad tu veidoji šos te, nu, vīru kalpošanu, vīru vakarus Matejā. Es, eh, nu, cik uzspēju būt uz viņiem, ja, līdz sākās lockdowns, eh, tad es atceros arī tev bija mm, nu, dažādi vīri, kas nāca un runāja un dalījās ar saviem piedzīvojumiem, kas mm, bija, nu, un ir gana, gana iespaidīgi, vismaz man, uz manīm iespaidu atstāja, ja, viņu dzīves stāsti. Un, un noteikti, ka tev pašam arī bija kādas lietas, uh, Eh, varbūt arī tev par šo ir ko padalīties, kā tas viss veidojās, tieši varbūt tās bija kaut kāds nu, brīdis, kad Dievs tevi uzrunāja, kad klau, Laures uzticu tev reku kalpošanu vīriem, eh, ej un darbojies un veido to tā. Varbūt tās arī šo piemēru tu vari kaut ko pastāstīt. Jā, redzi, tur ir tā, ka um, tas veselīgais sākums, uh, kas būtu labi uh, mums ikvienam vīram sākt ar to, ka uh, Dievs lieto mani tur, kur uh, es tev esmu vajadzīgs. Un nemēģināt bāsties ar spēku, ar savu prātu tur, kur nevajag, bet ļaut, lai Dievs tevi vada tur, kur vajag. Un būs sezonas, kuros tev jāpaliek būs mierā, būs sezonas, kurās tev būs gāzes grīdā, uh, un būs sezonas, kurās tev būs jāpiebremzē. Un tas, tas svarīgākais ir tas sirds stāvoklis, un tad tajā brīdī, kad tev tas sirds stāvoklis ir atvērts, ka Dievs lieto mani kā sev vajadzīgo, vajadzīgo instrumentu, tad tas ir tas labais sirds stāvoklis, kurā Dievs var ļoti labi lietot. Un runājot par vīriem, tas nāk tikai pakāpeniski. Dievs dažkārt tev atklāja diezgan daudz no ko bildes, bet dažkārt viņš tev atklāja te ka pa soļiem, pa mazam bišķiņam to kopējo bildi. Eh, un, eh, un tas ir svarīgi, sākt vienkārši ticībā iet, tad, kad tu esi aicināts, mūsu gadījumā bija tieši tāpat, eh, kad es sāku iet to vīru kalpošanas ceļu, no sākuma viņš iedeva tādu mazu daļu, mazu pulciņu vīru, kur sākumā tas viss gāju tā kā pa kalniem uz augšu uz leju, un uh, tad kādā brīdī viņš teica, bet vajadzētu sakopot kopā arī vīrus ne tikai šauri no vienas draudzes, bet vajadzētu dot iespēju dzirdēt daudziem par uh, lietām, kas vīriem ir svarīgas, kur varbūt vīri ir pazaudējušies un apjukuši, un runāt par viņiem svarīgām tēmām – Un eh, tad tajā brīdī mēs sākām to ceļu iet, kur Dievu lūdzot, bet kas tad ir tās tematikas, kas vīriem ir svarīgas, kas vīriem var rezonēt? Un eh, tad uzrunājot kādus vīrus, viņi bija gatavi pārstāvēt tos tematus. Un tad tajā brīdī Dievs īpatnēji strādāja ar to, kad tiem vīriem bija pat īpaši notikumi viņu dzīvēs, kur viņi varēja ar saviem piemēriem par to dalīties, kur pati, kur pašu piemēri vienmēr ir ļoti labi, viņi ir ļoti tādi dzīvi uh, un atklājoši un palīdzoši un, un tas bija tāds uh, ļoti labs laiks, kur uh, Dievs strādāja īpašā veidā, viņš varēja aizskart daudz vīrus un daudz vīru varēja saņemt priekš sevis kaut ko, lai saprastu, uh, um, gan par ģimeni, gan par finansēm, gan par pašiem, gan par vīrišķību, gan par strādīgumu, gan par atkarībām. Vai dieniņ, cik daudz dažādas šķaunas, kas ir tādas ļoti praktiskas, ar ko mēs ikdienā sastopamies, sastopamies ar dažādiem uzbrukumiem, kur uh, mūs mēģina no tā ceļa nomānīt nost, uh, un kur mums ir vajadzīga tā svētā gara vadība, lai mēs, tad, kad tās lamatas velns izliek, lai mēs viņās neiekāptu. Un uh, tur ir tā lielā lieta, kāpēc ir tik svarīgi atrast to ikdienas vidi, kurā tu Dievu dzirdi, lai Dievs tevi var brīdināt un vadīt, jo tā uzrunāšana, tā dzirdēšana, viņa var būt ļoti dažāda. Viņa citos brīžos var būt pamācoša, citos brīžos viņa var būt norādoša, citos brīžos viņa var būt vadoša, citos brīžos viņa var būt tev neērta, jo viņa var būt arī piebremzējoša vai um, tās atbildes, ko tu dabūji, ir tev neērtas un nepatīkamas, bet viņas tev ir par svētību. Un man liekas, tas ir tik ļoti forši, man, man šitā bija jāsmējās arī tādās praktiskās lietās, eh, kāds divas, trīs dienas atpakaļ, es uh, eju uh, nu, pa savu namu, un dodos no virtuves uz vansistabu. Un pa vidu mums ir gaitenis, un gaitenī tieši es ieraugu, ka uz zemes stāv māla bļodiņa. Un es pilnīgi ejot iekšā vansistabā, es pat nodomāju, kur es jūtu tādu īpašu, ka es to bļodiņu ieraugu, nevis kā bļodiņu, bet tā ļoti spilgti un īpaši ieraugu to bļodiņu. Un pat garā nojauši, ja tā bļodiņa tur paliks visticamāk Daniels, viņš sašķaidīs – Bet es ar cerību, nu es ātri iešu tajā vanstabā un tad es paņemšu. es iegāju vanstabā, bija viens, divi, trīs, gatavs. <laughs> un gatavs. ļoti sašķaidīt. Es varēju skriet ārā un vākt. Un ir tādi mirkļi, kur Dievs no mums sagaida reakciju uzreiz, un ja reakcija uzreiz nav, tad tur kaut kas notiks tāds, kas nav labs. Un, uh, zin kā, kamēr tā ir māla bļodiņa, tikmēr jau nav tik traki, bet nevienmēr tas ir tikai māla bļodiņa. Citreiz tās lietas ir uh, daudz lielākas un uh, kur viņš varbūt saka kādā situācijā, kur varbūt ir emocijas sakāpinātas, klausies draudziņš šī brīdī paklusē. Un tu tajā brīdī nepaklusē. Man patīk, ka uh, mums bija saruna ar vienu brālīti, un mēs viņam sakam, klausies, uh, Eh, tā lielā atslēga un tā gudrība ir sieviņā klausīties. Un tas nes daudz svētības. Ja tu viņā vismaz dienā paklausīsies divas minūtes, ja tu gribi bagātīgas svētības savā dzīvē, tad uh, vienkārši paklausies viņu piecas minūtes. Neko nekomentē, nedod nekādas padomas, vienkārši klausies viņā un nedod nekāds risinājums. Un uh, <laughs> viņš aizbrauc mājās, es viņam saku, nu, kā gāja? Viņš saka, noklausījos, un tad jūt, ka man bija ko teikt, un paņēma kā 20 monologu uz semi. <laughs> un principā visu savu klausīšanās pasākumu nogreiderēja. <laughs> un tad, ja, um, tur ir jābūt kaut kādai tādai uh, gudrībai arī saklausīt un to darīt, un uh, Eh, mācīties gan no pašu kļūdām, gan no citu kļūdām, un, un tam jābūt tādam veselīgam, viņam jābūt tādam uh, pilnvērtīgam, ne tādam smagnējam, ka man tagad liek smagumu virsū, man tagad jāmocās un man te kaut kas, bet ka Dievs to visu padara vieglu. Un man liekas, ka, ja ir kādā brīdī tas apmāns par to, ka klausies Dievs, bet to visu, ko tu no manis uh, eh, prasa, tas viss ir smags, tas nozīmē, tev jāprasa Dievam, Dievs dod man ieraudzīt, kā, kā to visu panest viegli, jo uh, tava nasta ir viegla. Amen. Un tas, kur, ja sākās smagums, tur kaut kur ir iesaistījies valns un mēlu un apmāns, un tev jātiek no tā ārā, un kaut kur tu esi nepamanījis, kur tā lamata ir izlikt, un tu, tu to kaitajā lamatā esi ielicis. Un tās ir tās, man liekas, tādas e, ļoti praktiskas lietas, arī domājot par to vīru kalpošanu, kur bija kaut kādi izaicinājumi un grūtības, Bet tajā brīdī, tad, kad Dievs ir aicinājis, tu Dievam saki ļoti atklāti. Tu saki, Dievs, klausies, šis process bremzējās, palīdz man tik nav viņa ārā. Un Dievam tikai to vien vajag, ka tā sirds tev ir tāda, ka tu esi gatavs redzēt, kā Dievs darbojās, tad tu ļoti skaidri redzi tās pārdabīgās lietas. Un tad tu redzi, ka tu šito izdarīt nevarēji un ka Dievs to izdara. Un tajā brīdī spēt to atzīt, pateikties – un teikt, Dievs, cik tu esi atkal varans un cik tu atkal pierādīji to savu visvaranību. Ne tāpēc, lai to mani kā cilvēku padarītu mazāku vai nevērtīgāku, bet patiesībā novērtēt to, cik ļoti viņš mani mīl, cik viņš par mani rūpējās un cik daudz viņš var izdarīt un grib izdarīt manā labā un palīdzēt, ja es viņam ļauju to darīt, un uh, es viņam spēju par to pateikties, nevis pateikt, ha, es tur pats izdarīju un pats visu, vai ne, sakārtoju, un tas viss notiek manā spēkā. Tāpēc, jā, tas ir tāds uh, labs laiks, kur uh, Dievs aicināja tādu darbu cēlienu, un tas bija par svētību. Un tajā pašā laikā pēc tam nāca laiks atkal, kurā bija uh, jānorim tās vai nāca pavisam citas lietas, un tā ir vēl viena lieta, man liekas, vīri, kas mums ir jāiemācās, ka ir dzīves sezonas, kurās mums būs kaut kas jādara viens, un mums ir jābūt gataviem, ka mūs pagriezīs uz citu pusi. Ne tā, ka visu dzīvi, ir arī tāds iespējas, protams, ka visu dzīvi tikai vienu, bet mums jābūt gataviem, ka jebkurā mirklī Dievs es, te, es esmu tavās rokās kā vērtīgs instruments, lieto mani, kur vajag, ja nozīmē šodien pagriezt mani pa 90%, jā, tas man lauzīs, jā, tas man neārti, bet tā kā tas ir par svētību, tad lai tas notiek. Jā, es varu pateikt tikai amen un amen. Uh, tūlītās iesim muzikālā pauzē, bet uh, tieši to, ko tu minēji, kad ir ļoti vērtīgi ieklausīties uh, vīriem, kas ir precējušies viņu sievās. Es uh, vakardien tieši to arī pats vēlreiz piedzīvoju, kad... Uh, Klausies vakar. tu saprot, bija tāda vienkārši sadzīviska situācija, kad Nu, drīz man bija jādodas uz Bausku, eh, tur jāiebrauc pie mūsu jaunā mācītāja Erlanda, un viņam jāpalīdz ar dažām lietiņām, eh, fiziskām, tur sakārtot mēbeles. Un, eh, nu, es kārtoju savu busiņu, un mēs bijām tikko atbraukuši no Lidl veikala. Mazā meita bija, protams, līdzi, un viņa bija iemigusi mašīnā. Un, um, parasti ir tas, tas periods, laika periods pa dienu, kad, kad um, cieviņa zaiga vienkārši ar ratiņiem iziet nu, pāru, un, un, un Daniela vienkārši guļ. Un tagad mēs esam, kā sacīt, lielajos ratos, viņi ir aizmigusi, un ko tagad kā darīt, un vēl jāuzspēj kaut kādas lietas vēl sakārtot. Un mēs fiksim meitu pārliku ratos, un, nu, sieviņa tā kā prom iedama, saka, tu te kā kārtosies vai brauks uz mājām, jo tur bija tās pārtiks lietas, tā kā jāizvada uz mājām. Un uh, es tāds, nu, es laikam braukšu uz mājām. Un burtiski man tāds uh, pauze, tāds klikšķis, bet es taču atrodos pie savas nu, garāžas un pie darbnīcas. Tad kāpēc man neizmantot to laiku, es esmu šeit, un vēl pēc tam braukt atpakaļ? Tad es taču esmu šeit un sakārtošu uzreiz tās lietas, un tad es braukšu izkrauties mājās. Un, saprot, un es to varēju palaist garām, un es būtu pazaudējis kaut kādas minūtes, vismaz 25. Šī gadījumā uh, apstājoties un tā uh, vienkārši, nu, viņi tā kā garām ejot to frāzi pateica, ja? Es, patiešām es viņu varēju palaist garām, ja? Bet apstājoties un saprotot, es pat pie sevi no, noteicu skaļu, ā, tā ir laba doma, Ja, un es uzreiz reaģēju, gala rezultāts bija vēl labāks, tāpēc, ka tad, kad es biju šeit, viss sakārtoju, es aizbraucu uz mājām, visu tur uznesu augšā, Viņas kā reiz bija pabeigušas pastaigu, es varēju palīdzēt no lifta, kā sacīt, pārvietoties uz dzīvokli jau, un pilnīgi priecīgs un mierīgs doties kalpošanas lietās uz Bausku, ja, un tas ir, tā kā tu saki, nu, klau, vīri, tas ir tā vērts veltīt laiku un dzirdēt, ko mūsu sievas saka, bet mēs tagad ejam muzikālā pauzē. Viņš var brīvs kļūt, kas tev uzticās. Uzvarējis esi dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Uzvarējis esi lauva no jūdas, ik viens var brīvs kļūt, kas tev uzticās. Uzvarējis esi dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Asinīs ir spēks nomazgāt, spēks, spēks asinīs. Asinīs ir spēks atbrīvot, spēks, spēks asinīs. Asinīs ir spēks dziedināt, spēks, spēks asinīs. Spēks, spēks asinīs. varējis esi lauva no jūdas, ik viens var brīvs kļūt, kas tev uzticās. Uzvarējis esi dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīves būt. Uzvarējis esi lauva no jūdas, ik viens var brīvs kļūt, kas tev uzticās uzvarējis esi Dieva jēgs. Tava vārda spēkā es varu dzīves būt, asinīs ir spēks nomazgāt. Spēks, spēks, asinīs, asinīs ir spēks atbrīvot. Spēks, spēks, asinīs, asinīs ir spēks dziedināt spēks, spēks asinīs. Oh, spēks, spēks asinīs. Oh, spēks, spēks asinīs. Tēlam pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. dar os varais. manam tēvam debesīs pieder uzvarā. Jā, esam atpakaļ ēterā. Brīnišķīgi patiešām pielūgsme, slavēšanas dziesma no ticības brāļa Malahau, kad ar šādiem visiem vārdiem un tas, tas patiešām veldzēja manu garu un dvēseli un atspirdzināja brīnišķīgi. Jā, mēs ar Lauri eh, turpinām šo tēmu Es un mans nams, un šobrīd mēs eh, esam eh, smalkāk un um, dziļāk iedziļinājušies tajā tēmā, kad mūs kā vīriem, kā ģimenes galvām ir jābūt tiem, kas lūdzot Dievu vai pat arī nelūdzot, tā kā tu teici, kad aiziet uz labierīcībām un pēkšņi tu vienkārši skaidri dzirdi Dievu balsi. Ja? Nu, man ir uh, tā, ka tās <laughs> nav labierīcības, man bieži vien ir tas, uh, kad es dzirdu Dievu balsi uh, kad es pārvietojos kaut kur. Un pēdējā laikā tas ir tā, ka es patiešām, tu, tur nav daudz, tās ir kaut kādas desmit minūtes, kad es vienkārši eju kājām uz, uz savu garāžu vai uz darbnīcu vai, vai sakal atgriežos mājās. Un, un, un es, tas ir tāds brīdis, kad es vienkārši pie sevis arī mm, mēlēs lūdzu, un tad es diezgan bieži arī, līdzīgi kā tu teici, laikam esmu tā kā tajā uh, uh, uztveršanas zonā, kur es ļoti skaidri sadzirdu Dievu, uh, tad, protams, ir kaut kādas nianses, kad es viens pats par darbnīcu strādāju un darbojos, un arī tur ir, ir kādas nianses, kad, uh, jā, diev, dievam, es, es ļaujos Dievam, lai viņš uzrunā, lai viņš runā, un lai, lai es tā kā uh, cenšos būt gatavs dzirdēt un piefiksēt to. Un tev bija kāda vēl doma par šo te Jā, par klausīšanos vēl viena lieta ir uh, svarīga, ka nenobīties no tā, ka tad, kad tu sadzird un sāc darīt, ka tevi var bremzēt. Un uh, ir jau tas teiciens, ka, uh, ja tu garīgi celies kājās, tad uh, velns arī garīgi ceļās kājās un mēģina tevi nobremzēt. Un patiesībā tas ir labs signāls par to, ka tu esi uz pareizā ceļa. Tādējādi, um, tad, kad tu atrod to vietu, kur tu dzirdi, un ka tu esi aicināts sākt iet to, tad uh, pie pirmajām grūtībām vai pie pirmās pretstības neapstājies, bet ja tevi un tu jūti, kad uh, tā pretestība ir diezgan liela, tas patiesībā nozīmē to, ka gala rezultāts būs kaut kas ļoti svētīgs, un uh, pretinieks negrib pieļaut, lai tu nokļūsti līdz tai svētīgai vietai un grib tevi uh, nobremzēt, bet Dievs vienmēr atradīs uh, citu veidu. Piemēram, um, mēs bijām plānojuši mūsu namā saicināt uh, eh, ticīgs ļaudis vecgaidu vakarā, nu, tur būtu bijuši kādi starp 20 un 40 cilvēki, kuri būtu pateikušies Dievam par to, kas ir noticis iepriekšējā gadā, un mēs būtu lūkuši Dievs vētības nākamajā gadā. Un uh, dienu pirms uh, mūsu ģimenē sākās slimība, un slimība sākās tā, ka mēs nevarējām to izdarīt un no savā namā uzņemt, un šis te pasākums bija jāatceļ. Mēs ļoti skaidri to ieraudzījām kā tādu garīgu cīņu un garīgu uzbrukumu, un cilvēki pa mazākiem pulciņiem tik un tā salasījās, savācās, Dievu slavēja, pateicās par to, kas ir 2024. Eh, gadā piedzīvots un lūdz Dievu svētības arī pa 25. Tādējādi, ja arī vienā veidā kaut kas tiek izjaukts, tas nenozīmē, ka Dievs to citā veidā nepiepildīs, bet uh, nesašļūts, nenobaidies, uh, nesatraucies par to, ja notiek kaut kāda bremzēšana, tas patiesībā ir signāls par to, ka tu esi uz pareizā ceļa un to vajag turpināt, to vajag iet, uh, un Dievs būs tuvumā tev un apsardzībā, un uh, tu baudīsi svētības, un tu baudīsi augļus no tā, ja tu būsi paklausīgs. Mm, jā, es varu pateikt tikai amēn un amēn. Es arī līdzīgi esmu piedzīvojis kaut ko tādu. Mm, nākošā lieta, šodien mēs jau strauji pietojamies raidījumu noslēgumam, bet tā, lai jūs pamudinātu, dargie draugi, mm, nākošo raidījumu arī gaidīt un klausīties, un nenogurt un nesašļukt. Mm, mēs runāsim par tādu arī praktisku e, lietu, ļoti praktisku lietu, kad e, ja mēs esam sarunājušies un mēs sarunājamies ar Dievu, mēs esam dzirdējuši un klausījušies un sapratuši no viņa kādas lietas, mēs esam piefiksējuši, mēs tās turam savu acu priekšā, ja, kad e, no šīm te lietām, ko Dievs saka, dažkārt varētu būt, kā tu jau Lauri minēji, kad ir kaut kas vienkāršs un praktisks, un, Um, pieņemsim, mēs parunāsim nākamo reizi par to, kad uh, varbūt mums kā vīriem ir jāsakārtos mūsu fiziskā vide. Uh, varbūt tās ir jāpaņem putekļsūcējs un vienkārši jāizsūc mašīna. Ja varbūt tās viņu ir beidzot jāizved nomazgāt, tad, kad tāda iespēja ir. Uh, varbūt tās tā ir mūsu darba vieta, darba vide, uh, nezinu, garāžā, dzīvoklī kādas lietas, varbūt tās mums bišķi vairāk vienā brīdī jāpiesaistās, piepalīdzēt mūsu sieviņai un patiešām savest kārtībā māju vai dzīvokli, kur tu dzīvo, ja? un nenobīties no tādām vienkāršām praktiskām lietām, Jo Dieva vārds mums ļoti elementāri vada un māca, kad esi uzticams mazās lietās, uh, tad tev tiks dotas lielās lietas. Vai vēl pat solis traki tālāk, esi uzticams, pieņemsim, tu strādā algotu darbu, nu, pie kāda cilvēka, un tagad esi uzticams šajā algotajā darbā, tev uzticam, uzticētajās lietās, kas tev ir jāveic tavos pienākumos, un tad Dievs tev iedos savējās lietas. Uh, Ja, nu, tā arī saka Dieva vārds. Tā kā, jā, dargie draugi, dargie vīri, šāda lieta būs, pie kā mēs pieskarsimies, par ko mēs runāsim. Un šobrīd ir patiešām tas laiks kaut kur ļoti, ļoti aizsteidzies, bet noslēdzot šo raidījumu, es gribētu palūgt tevi, Lauri, lai tu mūs atkal vadi tādā nelielā noslēguma lūkšanā, lai viss, kas ir runāts, paliek mūsu sirdīs un mēs to arī pielietojam praksē. Lūksim Dievu. Paldies tev, kungs Kristu, par šo laiku, ko varējām būt kopā. Paldies, ka eh, gājums ar tevi kopā ir viegls. Tētī, eh, patiesi dod mums to, ko mēs sadzirdējam, ka mēs to dziļi savā sirdīs noglabājam, ka mēs to pārdomājam, ka mēs neesam pavirši, ka mēs mēģinam atrast un saprast, kur ir tā vieta, kur mēs tevi visvairāk varam sadzirdēt, ka mēs to satveram un uh, mēs tam sekojam, ka mēs nenobaidamies no pirmām pretestībām, bet kā reiz mēs tieši turpinam iet tavu ceļu un dod mums uh, vairāk tevī klausīties, dod mums vairāk alkas tevi meklēt un uz tevi saukt un uh, tavus ceļus iet. Paldies par šo radio, paldies par to, kā mēs varam šeit būt. Svetī ikvienu klausītāju, kas klausījās tagad un klausīsies ierakstā. Svetī uh, šo ikvienu, kas šeit cilvēku radio strādā. Un uh, svētī un pavada mūs ik katru arī ik uz solis priekšu. To lūdzu Kristus tavā vārdā. Āmen. Jā, vīri. Āmen un āmen. Un tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti. Lai Dievs svētīti.